atxikiko dut Michelen irudia laborari tipien defenditzaile bezala, eh, bere sindikalista lana uste dut atxikiko dutala gehiago, nahiz eta azken uh, urtetan egia den bere ekarpen handia izan dela bake prozesuaren eh, alde, bakerten sauekin hartu zean iniziatiba izigarri hausart, eh, eta ororen buru uh, emanko eh, gatik. Uztot horrek berak erakusten dira, Michel Kapablezela gai desberdien ingurian, bere argitasun guzia, bere gaitasuna, bere entzuteko eta eta gauzen transmititzeko gaitasuna be Kapablezela uh, ezartzeko erriunen zerbitzuko eta pentsatzen dut uh, zorra hundia dugula Micheli buruz eta biztan dena egun hauetan izigarri fite joan baitzauko be, pentsamendu uh, berezia biztan dena dolutan gelditzen zakon uh, mila eta eta ingurukoen dago